بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده محترم برادرلار مهاجرلار مجاهدلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ أبو مصعب سوري حفظه الله من كتابه دعوة المقاومة الإسلامية العالمية دن darsimiz davom etyapti alhamdulillah va shu kitobning mundarajalarini aytib bermoqchimiz birodarlarga ma'lumki shu kitobning ikkita juz bor ekan birinchi juzning mufassal ro'yxatini sizlarga taqdim qilamiz biz ko'proq sharh qilmaslikka harakat qilamiz bu yerda faqat mundarajalarni aytib aytib o'tamiz inshaalloh o'zi darslarda tafsili keladi inshaalloh kitobning nisbati ya'ni kimga hadiya qilingan muqaddima va tanishtirish olamiy jihodning markaziy nuqtalari olamiy jihodning darajalari uchinchi jihodiy avlodlar uchun shu kitobning fikrlari o'zining maromiga etish bosqichlarining tanishtirishi mundirajalar g'ariblar to'g'risida va haq ustida g'olib bo'lib turganlarning to'g'risida bayon ya fasl. Birinchi fasl. Bugungi kunda musulmonlarning holati, voqiligi. Aksar musulmonlarning hayotidan din ketishligi. Alloh taolaning shariatiga hukm yo'q bo'lishligi. Musulmonlarning nazdida muqaddas bo'lmuş 3 ta narsa ya'ni Masjid Aqsa, Masjid Nabaviy, Masjid Haromning ishg'ol bo'lishligi. aksar musulmonlarning oldida tavhid aqidasi buzilishligi, fosiqlik, ma'siyat va munkaratlar ko'p ayib ketishligi, musulmonlarning orasida haq ahli g'arib bo'lib ketishligi. Zahabu dunya aksariyatil muslimin. Aksar musulmonlarning hayotidan dunyo ketishligi. Musulmonlarning baytul moli o'g'irlanayotganligi. musulmonlarning orasida musulmonlarning iqtisodi g'alat taqsim bo'layotganligi. Zulm, jabr, rasvolik, xorlik, qo'rquvlik va jamoati qatlom Majburiy hijrat, nomuslarning tajovuzi, propagandalik va ruhiy sinishlik. Tasallutul a'da, dushmanning g'alabasi. musulmonlarning mamlakatlari o'g'irlik qilishga maydon va kofirlarning mahsulotlarga bozorga aylanib qoldi. Bozorga aylanib qoldilar. Ishlaydigan musulmonlar dushmanning xizmatiga tobe bo'lib ketganligi ya dushmanning xizmatiga mashg'ul bo'lib ketganligi, mashg'ul qildirilganligi musulmonlarning irodalari dushmanning manfaati uchun ishlatilyapti. Dushman manfaati uchun musulmonlarning xohishlari yo'q qilinganligi. Ya'ni musulmon nimani xohlaydi, u bo'lmaydi. Faqat dushmanning manfaati bo'ladi. Bevosita va vositalik askariy ishg'ol. Dushman tarafdan fikri va hazoraviy tarbiya bu uchta nuqta bo'ldi to'rtinchi nuqta vaqiul muslimina ba'da ahdafi septembar ikki ming birinchi yil milodiy sentyabr voqealaridan keyin musulmonlarning voqeligi tadmirul imaratil islomiya fi afg'oniston afg'onistonda islomiy imorat barbod qilishligi islomiy inqilobning qolganlarini tugatishga harakatlari islom va musulmonlarga qarshi Amerika istixboroti to'foni. Amerika boshchiligida 3-salibiy janglarning boshlanishi. Salibiy asoslar ustida NATO ittifoqining kengaytirishligi. Salibiy asoslar ustida Yevropa ittifoq kengaytirishligi. Isroiliy Talmudi reja boshlanishligi. Amerikaga qarshi har qanday jahoniy qarshilik yo'q bo'lishligi. 5-nuqta. 11-sentyabr voqealaridan keyin arablar va musulmonlarning holatlari hukumatlar saviyasida, musulmon ulamolar saviyasida, islom inqilobchilar saviyasida, islom ummat saviyasida sentyabr voqealaridan keyin jihadilerinin haletleri. Mana bu birinchi faslning 5 ta nuqtasi ekan. Ikkinchi fasl Xulasatul ahkam shar'iyya fi hadha al-waqi'. Shu voqelikda shar'iy ahkomlarning xulosasi. Bunda ikkita nuqta bor. Birinchi nuqta ahkamun shar'iy hukmlar. Ikkinchi nuqta aql va mantiq dalillari. ki shu holatlarning ichimi faqat va faqat jihoddir الفصل الثالث النظام الدولي ومسار الصراع من قابيل إلى جورج بوش وچنچي فصل عالمي نظام و آدم عليه الصلاة والسلام نين أغلى قابلدن جورج بوش جيچه davom etib kelayotgan kurashining yurishi bidayatus sura Qala laqtulannak. Kurashning boshlanishlari. Qabil Habilga aytganki, men seni o'ldirib tashayman Mahattat fi tarixi sira min xilal qisas al-anbiya payg'ambarlar alayhimussalatu vasallamning qissalaridan shu kurashning tarixiy nuqtalari. Shu kurashning muhim nuqtalari, to'xtaladigan joylari. عدم إمكانية عيش الحق والباطل في مكان واحد بالتجايدة باطل وحق يششن إمكانية يغلق الشر لا يندفع بالمواعظ وإنما بقطع دابره يمان لك نصيحة لربلان موعظة لربلان balki بل yildizini qo'parib قبر ورشكريك الصراع بين الحق والباطل أزلي حق وباطلning أرسده bor kurash bu azalidir. Va ma aktharun nasi walau harasta bi mu'minin. Bu payg'ambar alayhisolatu vasallamga nozil bo'lgan oyatning iqtibosi berdi. Shu iqtibos unvon shaklida qo'yilgan. Ya'ni agar siz haris bo'lsangiz ham ko'pchilik mu'min bo'lmaydilar. Innaka la tahdi man ahbabta. Bu ham Qur'onning oyati iqtibos qilib unvon shaklida qo'yilgan. siz yaxshi ko'rganlarni siz hidoyat qilolmaysiz. Va la rabita bayna mu'minin va kafir. Kafir va mu'minning orasida hech qanday aloqa yo'q. Ya'ni imoniy aloqa demoqchi. نمو المجتمعات وقيام الممالك ونشوء مثلث السلطة jamiyatlarning o'sishligi va davlatlarning teklanishligi va uch burchak ixtiyor قدرات النموذج الفرعوني الحاكم والكاهن والأعوان فرعوني نمونا نموناسة أشتا صلاحية لك آدم لاردن تشكيل طبريك حاكم كاهن وبلارنين ياردم چلر دور السحرة والكهنة وعلماء السلطان إلى جانب الفراعنة فرعون لار أچون پاتشا ملالار فرعون kohinlari va sohirlarning o'rni va davrul malai val a'wan ila janibil fara'ina fir'aunlar uchun yordamchilar va va uning malaining o'rni ya'ni qancha rol o'ynagan bular nushu'ul mamalik va zawaluha va nazariyatu ibn xaldun rahimahulloh mamlakatlarning o'sishligi va uning inqirozga كتشلية وابن خلدون رحمه الله نين نازرياسه النظام الدولي زمن البعثة النبوية وصراع الفرس والروم پیغمبر علیه الصلاة والسلام نین بعثت زمان سدا جهانی نظام و فارس و روم نین ارسده بولب ترگن كرشه خلاصة تاريخ الدول والممالك الإسلامية منذ الدولة النبوية إلى اليوم پیغمبر علیه الصلاة والسلامning payg'ambariy hukumatdan beri hozirgacha bugungi kungacha islomiy mamlakatlar va islomiy davlatlarning tarixining xulosasi. Va undan keyin nuqta-nuqta qilib shularni aytadi. Ad-davlatun nabawiyya, ad-davlatul islamiyya zaman al-khulafa'ir rashidin. Xulafai rashidinlarning zamonasida islomiy davlat, Umoviylarning zamonasida islomiy davlat abbosiylarning zamonasida islomiy davlat abbosiylarning zamonasida boshlanib ketgan islomiy mustaqil davlatlari muhim davlatlari andalusdagi islomiy davlat usmoniy davlatdan oldin bo'lgan islomiy davlatlarning yoshlari qancha qancha yashagan shu davlatlari asbabu inhiyar al khilafati al-islamiyya islomiy xilofatning suqutning sabablari islomiy mamlakatlar va islomiy davlatlarning ketma-ket suqut bo'lib ketishining sabablari. al ghazwul xarijiy lil alam al-islami. Islom dunyosiga tashqi hujum. 11-asrdan 10-asr milodiygacha, ya'ni 2 qarn islom olam ustiga salibiylarning hujumlari. Ya'ni 2 asr. 11 dan 13 asrgacha, ya'ni 2 asr. Islom olamiga salibilarning hujumi. Islom olamiga Mongol, ya'ni tatarlarning bostirib kirishligi. Islomiy tarixning yurishtirishiga mulohazalar va tahlillar. Usmoniy xilofat zamonasida islom davlati Usmoniy xilofat suqut bo'lishining muhim sabablari. Usmoniy xilofatning yaxshiliklarining muxtasar xulosasi. Usmoniylarning xilofati tugagach, islom olamida bor davlatlarning ahvollarining Lunda tazkirasi. Arab olamining yangi tarixdan Lundagina ma'lumot, ma'lumotlar. Ba'zi islom olamining davlatlarining yangi tarixidan Lunda ma'lumotlari. Rumliklarning muxtasar va Lundagina tarixi. zamonamizning Rumliklarning taraqqiyotning muhim sabablari, ya'ni Yevropa davlatlari. Zamonaviy Rumliklar, ya'ni Yevropa davlatlari. Zamonamizdagi Rumliklar Yevropa, Amerika, Rossiya bular ustida Yahudlarning g'alabasi. Yahudlar va kommunist bolshevik inqilobi. Bolshevik inqilobi 1945-yil milodiyda Yaltada bo'lgan majlisi va yahudiylarning shunga ishtiroki. Avropa ustida yahudiylarning g'alabasi. Amerika ustida yahudlarning g'alabasi. تطور النظام الدولي وخلاصة الصراع بين المسلمين والروم عالمي jahoniy nizomning kuchayishi va musulmonlar va rumliklarning orasida davom etayotgan kurashning xulosasi. Svet va Amerika ikki imperiyaning tiklanishi va ularning orasida bo'lib turgan kurashi. Svet imperiyaning Afg'onistonda mag'lubiyati va yangi olamiy nizom tiklanishi. 2001 yil milodida sentyabrda bo'lgan voqealari va 2003-yil milodida Iroqning ishg'oli. Olamiy nizom xulosasining va musulmon va rumliklarning orasida bo'layotgan kurashning jadvali. Al-fasl ar-rabi' As-sura ma'a ar-rum va muadalatul quwa fihi abr at-tarix. Rumliklar bilan kurash va tarix jarayonida va kuchlarning muvozanati. Al-marja'iyat 'inda al-muslimin abr at-tarix. Tarix jarayonida musulmonlarning e'tiborlik manbalari. 1000 52-yil milodiydan 1291-yil milodiygacha birinchi salibiy hujumlari 1798-yil milodiydan 1970-yil milodiygacha ikkinchi salibiy janglari musulmonlarga qarshi фикрий jang va uning siyosiy voqelikka natijalari musulmonlarga qarshi фикрий jangi va uning siyosiy voqelikka ko'ringan natijalari. Ikkinchi salibiy janglarning boshlanishi. Ikkinchi salibiy jangining jarayonida musulmonlarning marja ya'ni ishonchlik manbalarining holati. Zohirda mustaqil bo'lishlik bosqichi va yangi ishg'olning boshlanishi. ikkita salibiy hujumlarning orasida bo'lgan musibatning yurishi va uning sabablari birinchi va uchinchi ya birinchi va ikkinchi xattu tahavvul tarixiy fi voqeil muslimin musulmonlarning voqeligida tarixiy o'zgarishning chizig'i va Yevropa va qilich jangning o'rnida lafz janglari muhammad ali pasha va napoleon ayol amira nazlining misrdagi idorasi va uning odamlari misrning ingliz podshasi karumer va nasroniy bobo donlop 1897 yilda Suetsrada bo'lgan majlis bal Sultan Abdulhamid rahimahullah Yahudilarning Falastin tarafga ketayotgan yo'lni uzib tashadi. Mustafa Kemal Atatürk Turkiyani barbod qilib, xilofatni buzib tashadi. 9-asrning yarmidan keyin islom olamining holati Arab islom davlatlarining holati, o'qigan islom olamining holati g'arb tarafga borishga qo'yilgan ko'priklarning toifalari, egalari. Misrda Muhammad Abduning toifasi, Hindistonda Ahmadxon bahodurning toifasi va Hindistonda yana Vahiduddin Xonning toifasi. 1932-yil milodiyda Ingliz olim jeb musulmonlarning holatini tushuntirib beradi. Nasroniy tabliqchi Zuvimir g'arbga qanday musulmonlar kerak, ularning alomatlarini tushuntirib beradi. Qo'mparaslik da'vat va uning haqiqiy sabablari va uning birinchi o'rinda ishlagan odamlari va qo'mparastlikni uyg'otishga birinchi o'rin bosgan odimlari. Muhammad Ali Pasha va fransuzlar va qonparastlik. Misr va Shom diyorlarida Ameriki protestant tablig'iy tashkilotlari Misr va Shom diyorlarida qonparastlikka chaqiradigan jamoatlari. Abdurrahman Kawakibi, Jamaluddin Afg'ani va Muhammad Abduning uruni. Birinchi jahoniy urushdan keyin qonparastlikning holati. Arab kommunist jamoatlar, askariy va qavmiy inqiloblari, turkiy to'roniy qonparastlik. Arab qonparastlik va to'roniy turkiy qonparastlikning orasida qiyoslash, solishtirish bularni. ash fil alam al-arabi. Arab olamida kommunizm Misrda, Iroqda, Suriya, Lubnonda, Falastin, Yordaniyada arab kommunistlar va Falastin masalasi. 20-asrning yarmidan arablar va musulmonlarning mag'lubiyatlari va chikinib ketishligi va chukib ketishligi musibatning yildizlari va mag'lubiyatning sabablari. Yangi olamiy nizom va 3-islom olam ustida salibiy hujum. 3-salibiy hujumning sabablari. Yangi rumliklarga aloqalik sabablari. Yahudi rejaga aloqalik sabablari. Islom olamining holatlarga aloqalik sabablari. Muhattatul hamalat as-salibiyyah ath uchinchi salibiy hujumlarning joylari 1990-yil milodiyda Kuvaytni qutqaramiz deb Iroq ustiga Amerikaning birinchi hujumi 1994-yil milodiyda Qafqoz Kafkaz va Balqonda ya'ni bozniya Albaniya shu mintaqalarda salibiylar tarafdan musulmonlarni qirilishi 2001 yil milodiyda Afg'onistonni muhosira qilib, islomiy imorat va taliblarning hukumatini yo'q qilishligi. 2003 yil milodiyda Iroqni ishg'ol qilib, O'rta Sharqga yurish qilishligi. Islom olamida mu'tabar manbalarning holati, rahbarlar, mullalar va hokazo va jihodilarning tur berishligi. Amerika boshchiligida bo'lgan 3-chi salibiy janglarning yuziga mujohidlarning yakka qolib ketishligi va islom olimida ishonchlik va mu'tabar manbalarning holati. Musulmonlar va salibchilarning orasida bo'layotgan shu kurashning kuch muvozanati to'g'risida fikri to'xtalishi. Musulmonlarning mag'lubiyatida Saudiyaning rasmiy dini idorasining salibiylar bilan tutilgan o'rni. Iroq ishg'ol to'g'risida islom olamidagi podshoh mullalarning mavqifi. 5-fasl. Muxtasar Masari as al Islamiyya 1930-yil milodiydan 2000-yil milodiygacha Islom inqilobchilarining yurishining xulosasi. Islomiy inqilob o'tgan muhim bosqichlari 1930-yil milodiydan 65-yil milodiygacha vujudga kelish bosqichi. Ikkinchi bosqich g'alvardan o'tish bosqichi. 1965-yildan 90-yil milodiygacha davom etdi. Marhalatul azmat Ibtilo va imtihonlar bosqichi 1990-yil milodiydan 2000-yil milodiygacha davom etdi. 2001-yil milodiyda 11-sentyabrdan keyin islom inqilobchilarining holati 1930-yil milodiydan 2001-yil milodiygacha islom inqilobining yurish xulosasi islom inqilobda siyosiy murjiya aqidasi avjiga chiqishligi 6 fasl masaru tayaril jihadi va tajaribuhu 1960 yil milodidan 2001 yil milodigacha jihodilarning yurishi va ularning tajribalari Jihodilar va ularning qismlarini tanishtirish zamonamizdagi jihodilarning vujudiga kelishligi va fikri va harakati jihatdan kuchayishligi 60-yil milodiydan 2000-yil milodiygacha jihodilarning muhim ishlari, muhim harakatlari. Jihodilarning yurishida, jihodilarning yurishida markaziy nuqtasi, ya'ni Afg'on jihod. Afg'on jihodning g'alabasi to'g'risida Amerikaning yo'lg'on urni. Afg'on jihod jarayonida arab afg'onlarning Amerika bilan aloqa to'g'risida shubhaning haqiqati. Afg'oniston jihadining zamonamizdagi jihadilarga Afg'oniston jihadining ta'sirlari. 1992-yil milodiydan 96-yil milodiygacha jihadilarning darbadar va panoh topish bosqichi. 1996-yil milodiydan 2001-yil milodiygacha afg'on arablarining toliblarni hukumat ostida yana ikkinchi marta qaytishligi 20-asrning yarmidan muhim jihodiy qurollangan tajribalarning xulosasi. Undan keyin mana 1 2 3 qilib ketadi. 1963-yil milodiyda Abdul Karim Muti rahimahulloh boshchiligida Mag'rib, ya'ni Marokashdagi Harakatush Shabiba ning tajribasi 1965 yil milodiydan 2001 yil milodiygacha Tanzimul Jihad al-Misri Misrining tajribasi. 1965 yil milodiydan 83 yil milodiygacha Suriya jihodining tajribasi. 1973 yil milodiydan 76 yil milodiygacha Aljeriyadagi Harakatud Davlatil Islomiyaning tajribasi. 1975 yil milodiydan 2001 yil milodiygacha Jamoa Islomiya Misrning tajribasi. 80-yil milodiyning boshida Tunisdagi jihodiy tajribasi. 90-yil milodiydan 2001-yil milodiygacha Libiyadagi jamoa muqotilaning tajribasi. 91-yil milodiydan Aljeriyalik jihodiy jamoatlarning tajribasi. 90-yil milodiydan Yamandagi jihodiylarning tajribasi. 95-yil milodiydan Mag'ribda jihodiy harakatlar. 99-yil milodiyda Lubnondagi arab afg'onlarning o'rnishi va harakati. 92-yil milodiydan 2000-yil milodiygacha Tojikiston jihod tajribasi. 98 yil milodiydan 2001-yil milodiygacha O'zbekiston jihodiy tajribasi. 1975-yil milodiydan 2001-yil milodiygacha Sharqiy Turkiston mujohidlarining tajribasi. 96-yil milodiydan Amerikaga qarshi Sheikh Usama va Tanzim al-Qoidaning tajribasi. Mujohidlarning fikri va aqidaviy asoslarining xulosasi. 20-asrning oxirida mujohidlar va imtihonlarning chuquri 90-yil milodiydan mujohidlarga qarshi olamiy rejasining umumiy chiziqlari 1996-yil milodiydan 2001-yil milodiygacha toliblarning soyasida jihodiylar va zoya bo'lib ketgan fursat 96-yil milodiydan mujohidlarga musibatdan va imtihonlardan chiqishlik uchun taqdim qilingan ichimlari Olamiy jihodiy da'vatning boshlanishi va uning nazariyalari va fikrlari qanday tug'iladi? Al-fasl as-sabi' hisodut at-tayyar al-jihadi 1960-yil milodiydan 2001-yil milodiygacha mujohidlarning hosili tekshirish, isloh qilish va shuni to'sib turadigan to'siqlari islomiy inqilobchilar va tekshirish va to'g'irlash qonunga amal qilishi 1960-yil milodiydan sentyabr 2001-yil milodiygacha mujohidlarning yurish to'g'risida ma'lumotlari va mujohidlarning hosili nimani topdi, nimani yo'qotdi. Hadaflarga etish masalasida mujohidlarning nomuvaffaqiyatligining sabablari 40 yil ichida mujohidlarning xizmatlari 40 yil ichida mujohidlarning xatolari va salbiy hosillari manhaj va fikr to'g'risida xatolari vujudida va qolibida bor xatolari ishlash tariqalarida xatolari va boshqa umumiy xatolari mana bu yergacha birodarlar birinchi juzning umumiy, tafsiliy mundarajalarini tugadi. Inshaalloh ikkinchi juzning mundarajalarini keyin o'qib beramiz. Alloh taolo o'zi muvaffaq qilsin. Allohumma solli vasallim ala sayidina va habibina Muhammad va ala alihi va sahbihi va barik vasallim Jazakumulloh xayran. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.